vir die muziekleier op die weisie van Sterf vir die Seen, een besalm van David. Ek wil die Heere loof met my jylle hart, ek wil al die wonders vertel, en jy wil ek bly wees en juig, ek wil besalm sing tot eer van jy naam, o allerhoogste, omdat my vijande achteruit wijk, struikel en omkom van voor jy aangezig, want jy het my reg en my rechtsaak behandel, U het gaan sit op die troon, o rechtvaardige rechter, u die heidene gedreig, die goddeloze laat omkom, hulle naam uitgedelg, verewig en altyd. Die vijande het omgekom, pijnhoope, verewig. Ook die stede wat u verwoes het, hulle gedachten is, ja, die het vergaan. Maar die Heere sit verewig, hy het sy troon reggesit vir die oordeel en hy self sal die wereld oordeel in gerechtigheid en die volke vonnis met reg. So is die Heere dan een rotsvesting vir die verdrukte, een rotsvesting in tye van benauwdheid. En hylle wat u naam ken, sal op u vertrouw, omdat u die wat u soek nie verlaat nie, oe Heere. Besalm sing tot eer van die Heere, wat op Sion woon, verkondig onder die volke sy dade. Want hy wat die bloed soek, dink aan hulle. Hy vergeet die geroep van die elendiges nie. Wees my genadig, Heere, aanskou my elende van wie my haters, jy wat my verhef uit die poorte van die dood, so dat ek al die roemryke dade kan vertel, en die poorte van die dochter van Sion kan juig oor jy heil. Die heidene het gesink in die kuil wat hulle gemaakt het, hulle voet is gevang in die net wat hulle gespan het. Die Heer het hom bekend gemaakt. Hy het strafgerig geoefen. Die goddeloose is verstrik in die werk van sy hande. Higajon, Sela. Die goddeloose sal teruggaan na die dode reik, al die heidene wat God vergeet. Van die behoeftige sal nie vir altyd vergeet word, die verwachting van die elendiges nie vir ewig verloore gaan nie. Staan op, Heere, Laat die mens nie sterk word nie, laat die heidene voor u aangezig geoordeel word. O Heere, jaag hulle skrik aan, laat die heidene weet, hulle is mense. Sela